Unit 18 Giving Advice and Suggestions การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ Why don't you see the doctor? ทำไมคุณไม่ไปพบแพทย์ล่ะ Have you thought about seeing the doctor? คุณคิดว่าจะไปพบแพทย์บ้างไหม It would be a good idea to see the doctor. มันเป็นความคิดที่ดีที่จะไปพบหมอนะ Yes, I will. ใช่ ผมจะไปครับ Yes, maybe I should. ใช่ บางทีผมควรจะไป Yes, I suppose I should. ใช่ ผมว่าผมควรจะไป Oh, I don't think it's necessary. โอ้ ผมคิดว่าไม่จำเป็นนะ Perhaps you should lie down. บางทีคุณควรจะนอนพัก Yes I guess I should ใช่ ผมว่าผมควรจะนอนพักนะ Perhaps you had better not eat durian บางทีคุณไม่น่าจะกินทุเรียนนะ I guess not ผมว่าไม่นะ Don't drive when you are drunk อย่าขับรถเวลาคุณเมา You should tell her you love her คุณควรบอกหล่อนว่าคุณรักหล่อน You must hand in your report today. คุณต้องส่งรายงานของคุณวันนี้ I think we should take our umbrellas. ผมคิดว่าเราน่าจะเอาร่มของพวกเราไปด้วย We'd better not forget to call Mike. พวกเราไม่ควรลืมโทรหาไม้นะ It's best to turn on the light while we are away. มันดีมากที่เปิดไฟเอาไว้ขณะที่พวกเราไม่อยู่ It should be kept in a warm, sunny room. มันควรถูกเก็บไว้ในห้องที่อบอุ่นมีแสงแดด It should be put in the fridge. มันควรเก็บไว้ในตู้เย็น Don't put anything on top of the stereo. อย่าวางของบนเครื่องเสียง You shouldn't leave the door open. คุณไม่ควรเปิดประตูทิ้งไว้ Make sure you lock the doors before you leave. ให้แน่ใจว่าคุณล็อกประตูก่อนออกไป Make sure you don't forget the keys แน่ใจนะว่าคุณไม่ลืมกุญแจ No I won't ไม่ฉันจะไม่ลืม All right ได้สิ